tubahemiriwe mwebwe mwese muteramanye na hadi isanganiro kaze mu kiganiro gira icyo ushikirije ni ikiganiro mwaba mukurikirana iminsi yose ya gatanu kuva ano mango hanyuma akaba ari ikiganiro kinabaha n'akaryo mwebwe mwese mudukurikira mukurikira amakuru yacu kugira ngo namwe mushobore kugira icyo muvuze ku makuru tuba twarabashikirije mu ndwi tuba turi ko turasozera ni ukuvuga kuva ku munsi wa mbere gushyika kuri uno munsi wa gatanu tukabasaba ko mu guterera ibyiyumviro byanyu nk'uko musanzwe mumenyereye atawutandukira ino ndwi ikiganiro cy'uno munsi kikaba kigiye kuremeshwa na Placide niyo mwongere mu buhinga bw'ibyuma dufadikanije n'abahinga babiri François Akimana hamwe na Epitase ndayishimiye tukaba dusubiye kubaha ikaze ntituyavuga yose ariko tubacira ku mayange kuko abatari make hanyuma mu gice cya kabiri naho namwe tukabaha umwanya muciye ku matelefone kugira ngo namwe mushobore guterera iciyumviro majambo make mugoroye iciyumviro cyanyu ku buryo abandi bashobora kuronka aho umwanya nabo bashobore kugira icyo bashikirije ko akaba ari ikiganiro kiva igihe imwe n'iminota mirongo itatu kugeza igihe zibiri tudatebye reka twinjire neza na neza mu gice cya mbere cya kino kiganiro aho tubibutsa amakuru amwe amwe twabashikirije reka twibutse amwe mu makuru twabashikirije duhereye mu bivugwa muri politiki ngo umugwise ni ujeje gutegura amatora mu burundi buri ku kivi naho hari abo kwibaza ko atashuri kurakora kuva abawugize bashinzwe amabanga kuva mu mpera z'ukwezi kwa munani umwaka uheze byashikirijwe ku munsi wa kabiri na petero karaveri kazihise arongoye uwo mugwi mu ruganda rwo guhanahana ibyiyumviro ku itsimbatazwa ry'intwara rusange mu burundi umukuru w'uwo muguseni akaba yavuze ko bakirindiriye ko umukuru w'igihugu yotera igikumu ku itegeko rigenga amatora uwo mugwi nawo uheze ushyira ahabona ikirangaminsi cy'ibikorwa n'abarongoye imigambwe hano mu burundi ngo ntibafise umuco wo gushyira ahabona imigabo n'imigambi yabo ku mugaragaro ibyo bikaba bivugwa na deni bashimiye ubusa n'umuhinga mu bijyanye n'imigambwe hamwe n'amatora agasigura ko icyo gikorwa gitandukanye no kwiyamamaza ngo kuko ngo umugambwe imbere yo kwemererwa ubanza kwerekana imigambi mu bushikiranganji bw'intara yo hagati mu gihugu mu bijyanye naho n'agateka na muntu mu gujejwe amatohoza ku burundi ku bijyanye n'ako akazi na muntu warashikirije icegeranyo cayo imbere y'umugwi wa ONI ujejwe hagati na muntu ico cegeranyo kikaba cashikirijwe n'urongoye uwo mugwi Dududien kikavuga ko mu Burundi hari ibikorwa bihonyanga agateka kazina muntu uwo muhinga mu bijyanye bijanye n'agateka na muntu akaba yavuze ko binabaje kubona ibiro vya ONI bijejwe agateka na muntu mu Burundi biherutse kugara burundu ibikorwa byayo. nayo leta y'uburundi ikaba yiyamirije icyo cegeranyo gishikirizwa n'uwarongoye uwo mugwi ujejwe hagati y'akazi na muntu mu burundi dududiyeni akaba ari ku bijyanye n'ingenagateka na muntu kifashe mu burundu umushyikiranganje w'agateka na muntu martin iby'abandi akaba yavuze ko ibyegeranyo by'uwo byaba bishimikiye ku binyoma gusa mu bijyanye no kwiyunguruzanaho amafaranga ngo arenga gato miliyoni amajana umunani mu mafaranga y'amarundi niyo yandujwe n'ubushikiranganje bw'umutekano avuye mu mande yanduzwa abarenze itegeko ryo mu ibarabara ibi bikaba byashikirijwe n'umwunganizi w'umushikiranganje w'umutekano umutekano mu gihe yari kashyira ahabona ibyaranguwe n'ubwo bushikiranganji mu mezi atandatu ya nyuma y'umwaka bibiri na cumi n'umunani komisiyo de polise nta kabura serge akaba yamenyesheje ko amasanganya mu mabarabara mu mwaka wa bibiri na cumi n'umunani yarenga igihumbi akaba yahitanye abantu bagera ku ijana n'umunani ariko kandi akaba yemeje ko amasanganya yagiye aragabanuka mu bijyanye n'ibidukikije naho umukuru w'igisagara cya bujumbura atera akamo leta gukingira imisozi ihanamiye icyo gisagara yabishikirije kuri uno wa kane mu gihe yariko ashikirizwa ikiraro cyubatswe ku ruzi nyabagere ni muri zone kamenge ngaha mu gisagara fred mbonimpa akabatera akamo abanyagihugu gukingira iyo nyubako rusange abantu begereye ibimanga biguma byaduka mu gisagara ca bujumbura ngo bokwimurwa kugira babanze bakingire ubuzima bwabo imbere y'uko bakiza amazu yabo ivyo navyo bikaba bishikirizwa n'umuyobozi mukuru ajejwe gukinga no gutabara mu gihe c'isibe antoine ntemako hagati aho hakaba hari ikimanga kiri muri quartier ya Gikungu ni muri commune ntahangwa mu ntara ya Bujumbura kigeramiye amazu abahaba bakavuga ko ayagera kuri cumi amaze kubomoka n'ayandi angana nk'ayo ageramiwe bakaba basaba ababijejwe gutorera umuti icyo kimanga mu bijyanye n'ibidukikije kandi twarabwiye ko hari imicafu igizwe n'uducupa twa plastique amasashe ibyaha bya kijambere bita amapamperse mu rurimi rw'igifaransa n'ibindi biri ku nkengera y'ikiyaga cya Tanganyika no mu mazi yacyo mu gice cyaho bita ku mase ni muri zone yangagara ngaha mu gisagara cya Bujumbura neza na neza muri quartier bita industriel abegereye muri ako gace bakavuga ko iyo micafu yoba iva mu mihana yo mu gisagara ca bujumbura izanana inzuzi za kinyankonge na ntahangwa bakanashikiriza ko ubu amazi y'ikiyaga acafuye nko kugera ku metero mirongo itanu ku buryo abahora biyuhagira muri ako gace babihebye aho bagasaba abanyagihugu mu gisagara cya bujumbura kwegeraniriza imyanda aho yabigenewe mu ntumbero yo gukingira amazi y'ikiyaga tanganyika twarabashikirije kandi mu bijyanye n'indero kw'amashuri nshingira mwamwe yo muri komine giteranye mu ntara ya muyinga hafize ubukene bw'amasomero meza aho hari aho usanga abana barondera iyo baja kugama mu gutinya ko amasomero yobagwa ko mu gihe imvura iguye akarorero no ku ishuri nshingiro rya rubenga muri komine ya giteranyaho hari amasomero atatu yonyine yubatse neza mu migwi y'abanyeshuri igera kw'icenda mu bijyanye n'imibano naho mwabyumvise ko umukenyezi wo ku musozi wa muyange ni muri komine mugamba amaze indwi zibiri asabye indara mu biro by'iyo komine inyuma y'amezi arenga birasohowe n'umugabo uwo mupfasoni akavuga ko ahogwa ubwoko bwiwe abanye bagasaba ko uwo mukenyezi yogumana n'abana intwaro nayo ikamusubiza mu nzu yasohowemo sayo gusa amakuru twabashikirije ni menshi mu bijanye n'umwimbo naho ngo umwimbo w'ikawa muri iyi season y'umwaka wa na cumi n’icyenda wabaye itoni ibihumbi ijana na mirongo ine na kimwe mu gihe hari hitezwe itoni mirongo icyenda na zine zonyine mu kiganiro kwamenyesha amakuru mu bijyanye n'ingene iyi size ntirikiragenda umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi n'ibidukikije akaba yamenyesheje ko icyo gitegwa cinjiza amafaranga y'agaciro ku rugero rushika ku bice mirongo itandatu ku ijana deogide rurema akaba yavuze ko imwe mu ngorane ihari ari uko hari abadandaza b'ikawa bayibika kugira bazoyigurisha igiciro caduze sayo gusa twabashikirije ayo twabashikirije muri nondwi ni menshi tubaha akanya namwe kugira ngo mushobore kugira ico muyavuze kabibutsa ko ikiganiro kiremeshejwe na Placide niyo mwungere mu kanya ncandabibutsa inimero mutwakura hamwe naho iyonye rubanda eh, yaravuze byo mu makuru nabyumvise eh, ariko eh, yaravuze wenyine ko atanzego zirashingwa urumva atanzego ziramenyekana abajejwe intwaro bakavuga ko abajejwe ibyo bikorwa by'uwo mugambwe bitaramenyekana kubera atabaye bitwara bovuga ngo bariko bamuburabuza gute alo umunwanyi ntibikunze alo igiye kuba ryibuganane kwa yego claude n'amahoro yego nagomba mbaze uwo mugabo agomba guhohotera uwo mugore wiwe hiyo muri komine muri mugamba eh. mhm. urumva ko agomba kumwirukana kubera ubwoko ntaraba musubize ubusugi bwiwe njiba bigikunda wowe ntiwumva ko nawe uri kurasamana neza urumva nawe ko yagararize nimurabe nimurabe ikintu we nkawe ugiye hagati nkawe ugiye hagati udasabye amananiza ubona byogenda gute kugira ngo kumva urugo rugo rusubire hamwe ni kubera umukenyezi bamushyira mu rugo hanyuma akaronka amahoro hanyuma agatunga umuryango mboga bareke kumuguma bamucoza kubera amuhora ubwoko hmm. ego muhaba mukoze murakoze cyane claude sawa nibugendana mugire ijoro ryiza arabonye yuko abanyagihugu mwengo turahendwa rwose none abikora hirya migambi yose bamwe bamwe numva bashikiriza burya ariko bazoyirangurira abanyagihugu ubu amakenga ahagaze amakenga ahagaze ni kubera benshi nk'abashinga amateka nk'iyo tubatoye ariko baravuga imigambi bazorangura mhm. baheruka icyo gihe nyine bariko bariyamamaza ariko bariko bariyamamaza bakabivuga tukayonesha badukorera tukagihebuka ariko baraza kubatemberera mukababona ni muri gisozi yego gisozi yego najye nagomba kuvuga kuri uwo mugore ariko arahohoterwa muri muri komine ya mugamba yego me mhm. yuko mu Burundi ata by'ubwoko bihari uwo mugabo boreka kumuhenda akubaka urugo rwiwe nk'uko bikwiye hari umugabo ahendwa uwo mugabo twumvise yuko bamuhenda ngo ni uko yazanye umuhudukazi wewe urubatse ga juma oya kumbura none niyo wamara kugera mu bigero ukazana umugore wawe hari uwo guhenda ngo umwirukane oya ntawo mugabo twumvise ko babishikirije yuko iyi nabo n'undi mugabo ntibuka izina ryiwe ko aribo bamuhenda ngo yazanye umuhudukazi mhm. na alo juma kumbure sinzi ubwoko bw'iwawe urashobora kumva ko wotwara umupasoni cyangwa umwigeme ari mu bundi bwoko atari ubw'iwawe yemwe je nta ngorane mm. Ego kabisa. Urakoze cyane Juma kumburiye iyo mpanuro yawe irungu. Ndisa ndisa. Ndisa murakoze cyane murambabarira. Sawa sawa. Murakoze mugira ijoro ryiza ngahe mwakira muyinga. Mutwumviriza kuri mirongo umunani n'icenda n'ibice bitatu. Allo? ni muri iki gihugu cyacu iby'amoko byarahapfuye kandi turi bene adamu tubamuka ku muntu umwe rero abajejwe intwaro ntibarabe ingene bashobora kumufasha mm. ko yamucaguye amubona yabona ko ari umwigima ariko atarabye ubwoko bwiwe mm. urumva rero njyewe ahubwo natangaye narinzi yuko iby'ubwoko bitagisubira kuvugwa mwa kino gihugu mm. urumva rero twese twibuke yuko twese turi abantu mhm. ibyo byarataye igihe mm. urumva rero uwo mugabo yogarukana agatema agasubira akamutora nimba nta bindi byaba byinyegeje ku ruhande kumbure bari basanzwe bapfa mhm. ntibaze kwica ukweri batukigira bagipfa uraba mhm. n'ikawa bakayongeza ko basi bagapfuma abarimyi babagurira n'ikiro majana n'ibiti bituruma wewe uri umurimyi ka neza w'ikawa ah, eh. nsanzwe eh, yego nubwo ntari umurimyi ariko igitego cy'ikawa turagikurikiranira hagufi mm. eh, mugabo urumva urabye nk'inguvu umurimyi agira nanjye ikawa ndazifise mhm. ariko urabye ingufu umuntu azigiramo kabisa ashyiramo ingufu nyinshi mm. nka wewe nk'igiciro tuvuge wiciriye ubwo si ubwoko ni gito uwo mugabo afise hmm. yego kuri we ubona ko hamwe basubiranye byo hoba amahoro canke hari icyo habagira kuko bimaze gushika hiryo mhm. birashika hakazovamwo urupfu iki hmm. rero nta guhatirako guhatirako murazi n'umugani kuvuga ngo kugira mu mwobo ucuruka iminita hmm. yego kuri uti rero we uwo ni kumbure yokinjura akabisa kugira akinga ubuzima bwiwe hama uwo mugabo nawe yari yamutwara rero kubakirwa n'abandi b'inyuma nta mugabo wubakirwa n'abandi arabizi ngo nyine yifatira mu rugo hama rero kurumva iyo bimaze kumena gutyo keretse na keretse umutekano urahagiwe ushobora guhungabana rero abajeje intwaro babikurikiranira hagufi kugira agatera k'umukenyezi kabandanye kubahirizwa kuko iby'ubwoko bw'ibyo ntibisigurwa nta muhutu nta mututsi nta mutwa tugira ibisa mu Burundi twese baremwe n'Imana tubibire nka urakoze cyane naho utashimye kwivuga izi isaha imwe n'iminota mirongo itanu n'itanu ikiganiro ni gira icyo ushikirije isanganiro niyo muri ko murakurikira alo alo alo igumiye tukumva kure cyane sinzi ko ukongereza akajwi umunywanyi kumbure ikiganiro benshi barabyitiranya hari ikiganiro iwanyu havugwa amaki kivuga ku munsi wa mbere naho tubaha kugira ngo muvuge amakuru avugwa ngaho iwanyu aha naho mugaruka ku makuru twabashikirije alo ntego ni impore tuvugana nande nizigiye imana bigira imana akayashyira ku tatu burya burutandukanya ati aya ni ay'ubwoko runaka ayo n'amacakubiri rero ahubwo barakwiye kugira amatohoza bakaraba uwo mugabo bamwe bosanga amuhora ibintu by'amoko mhm. bakaraba kweri bakamuhana rwose ntiyamutwaye amubo hmm. ibyo n'ubube bw'uwo mugabo ahubwo abajejwe amatohoza bakwiye kubiraba kweri bakaraba ico bokora nka ubona bokora iki kuvuze ati boraba ico bokora ico mhm. bokora ubanza bakaraba yuko ari ukumwinuba bisanzwe hariho ibindi bintu bapfa mhm. areke kwitwaza ibintu by'amoko ubu nta ibintu by'amoko ntariharize twabizaniwe n'abazungu mhm. yego njyewe mbona ko umuntu umuntu nka wewe urubatse yego nka wewe nk'iyo usanga nk'uwo watwaye ari mu bundi bwoko byari gukora basi bakambaza basi leta y'ubujumbura n'ubujumbura ngira ngo bisigaye ngira hari igitega na bujumbura duga kwijama e, mukiganza mw'indero boraba nyine ikintu babafashe urumva babona atakoboye asanwa mugari igihe usanga ari ibikorwa nkeka bisaba amahera agereranye nkeka bo bikora hama hmm. e, iyindi nkuru nayo niyo by'ikawa je mbonya ndamubaza abaye amashyirahamwe numva batari bwabahembe bari tuzi kubahemba ubu barabaye amahera amaje ah, y'igiciro nka jewe naregeze kuba negereye ahantu bayirima nyene mugamo namenga byaratituje cyane mm-hmm. je no basabira nk'igihumbi n'atanu kubera ubwiro nyene y'ibiturumbwe nyene bashoye bakayoboba ni kandi nabo nyene ayo mashirahamwe baryajyanira bakaraba bakayahindura kweri kuko urumva nk'abo bantu batarahembwa urumva bararenganijwe perezida bakwiye kubatunganiza byose nawe bakitwa naho mbona mu byo butungane nabyo nyine biteba ubwawe uvuga ati kumbure naho babimbuye baba bariko barakora bakagwiza umwimbi igiciro coduka coduka coduka urumva reka ikawa urumva be n'icayi n'ibintu byinjiza amafaranga nyine y'agaciro ngaho mu burundi bagimaze gamba bavuze 60 ikawa bavuze ko ari ah, ah, ah, ibice hafi nka 60 kwijana urumva bari bakwiye kuraba ubundi bashyiramo ingufu bikavamo na mirongo umunani bikaduga hmm. rero urumva amahera urabona amadovize arakunda kubura bakaregera kandi urumva akazi barahembwa nabo bantu bagakoreramo yegome ku kindi nacyo eee eh, amana baranduye na jewe iyo nkuru yabereye ngaho mu mugamba reka mhm. bari bafataniye yamba ariyo zabo bantu sinzi ko nabyumvise nabi uwo muntu uwo muntu nyine n'uwo numva yari umutekano sinzi ko akarimwa ako kazi mhm. mama urumva burya mama wawe mama w'umuntu burya niyubakira umuntu yoraba akaregera mba atazi inyegezi inyuma hama mhm. bakubaka cyangwa numva sinzi ko baramenga ntibarandikwa oya oh, ntibarandikwa ntibatarandikwa bakaba bamaze kwibaruka abana bane nabo bana bumva batahohotewe uraba nyine ya mashyirahamwe y'abamama urabona turi muri kwa kwezi kwabahariwe mhm. uwo mumama yitura ry'amashyirahamwe jimbora mino minsi ata ajya urwara umuntu w'umumama usanga bibaye birebire yoraba akaba yitura mu mashyirahamwe kwagiza ubundi uko bwita abantu kandi umusanzu yabisiguye neza yuko ari amaraso y'ibitunga mhm. mugabo ubutungane kubera ari umubyeyi mhm. ntiburebe bufatire ibihano bibisi hanyuma biheze bashe babandanya kubera iradiyo n'iy'abanyagihugu babandanye batangaza amakuru mugo ntibasubire guhenga hamwe mm. mugo ijwi rya amerika naryo mhm. numvise neza yuko verema byo byo atari ibintu bihambaye kubera ngo bakoresheje mu mezi makuru ngo yahigwa n'ubutungane kumbure tuvuze uko uwo ujejwe urwego rujejwe ibinyamakuru yabivuze eh. avuga ati n'uwo mukozi n'ubu aracakora urumva aho dusubiyemo ibyo bayabuze oya bakamubabarira kubera radiyo y'abanyagihugu hanyuma umusikanzi nawe deogide rurema mbo mhm. narebe mhm. yongereze abantu barimo ikawa burema abongereze kubera ngo umwembe wagenze neza burema abongereza agashahara mm. ikawa rero umunsi mwiza kubera ikawa urumva yavumye kandi atamusahara baronka ntibagire basi ikiro kigurwa nk'amajyana umunani ntibo badugirizaho gatoya eh. urakoze cyane donasiyo iyo isaha zibiri n'iminota itanu ikiganiro ni igira icyo ushikirije aho mwakura mukagira icyo muvuze ku makuru twabashikirije alo isaha zibiri n'iminota itandatu tugume tugaruka mu makuru twabashikirije muri none ntimutandukiriye indindwi halo mwiriwe cyane tuvugana nande fabiyane atumbereye ikarehe hariho abatahadi mu rutare imwakira umurantunga eh. ijambo ni rwa ni ukuvuga mhm. ku gice cy'ikawa mhm. uvuma bakaduha n'igihumbi n'atanu kubera ku kiro kuko baraduhenda mhm. ntabwo ushobora gusanga bashinga icyo giciro bivanye nabo n'ingene babona amasoko yifashe buca bakora tuvunika twegewe n'ikawa nawo gusa babicariye mu modoka hmm. hanyuma ikindi kandi wumva nabo boce babikika gutega mu nwanyi rega hajya nabo nyine barashobora kuba babona igituma rega nibo baronka amadolari natwe tugatahuka kuko nyene hmm. ikindi kandi mhm. ikawa zahiye kubera ubuzima zirahungukira hasi ntimuzamure tuzijyane hehe barugurura hmm. uti byoca bigenda gute bonyarutse ahubwo ubonye usaba kugura iminzani uko kweri ikawa zirimo zirononekara ariko hari muri mu mashirahamwe ntimubatuma ivyo bavuga ivyo ivyiyumviro vy'iwanyu yego munini mwakira ariho zirimo zirononekara sinzi ahandi ko ariko bimeze ngira kumbura ico ciyumviro kirimo baracumvise muri mu gice cya mu gice cya rumonge nibaza ko hari akagorane kakiriho kugira ngo mushobore kutwumva neza mu rumonge ariko nibaza ko abahinga bariko barabitunganya vuba ngira ngo bizokunda murakoze cyane kumbura icyo kibazo kiraza isaha zibiri n'iminota umunani ikiganiro n'igihe cyo kikirije jalo halo mhm. muri mugamba yego me munyarutse ariko yego umukenyezi na mvuge tuna n'umugabo wiwe igihe yamuzana mhm. ntiyarazi ko badasangiye ubwoko nicyo kibazo n'abandi babandanya bibatse yego ikintu rero nagire nterero ntamwamufasha nimumubwire yiture ku mashyirahamwe yawe ashobora kuba ariko arakumviriza kuko aho uri kuvugira ku iradiyo mubwire nawe nka kujya kuba uri kuramubwira yego nagenda yiture amashyirahamwe ya serivisi ya kinyezi yarahari kandi benshi barayazi hariho adedefu mhm. ni ukuri zirafasha abakenyezi hariho n'ayandi mbere akomeye mm. nkawe wubona ayo mashyirahamwe yo mufashe gato yiga peteroli nkawe wubona ayo mashyirahamwe yo mufashe iki mu gihe umugabo wubakanye asa n'utamwemera mu gihe asa n'utamwemera mhm. barafise uburenganzira bwo kumupfugira agateka ahari kumwe n'umugabo wiwe batabanye neza mhm. ndetse bo nyine bakamwikurikiranira cyangwa n'umugabo nyine Joseph buranza n'amahoro amahoro no kuri turagumye hmm, nduga kwijama ijambo nduga ko mhm. n'uwo mukenyezi urawiwe yahohotse mhm. icyo n'umuhanura muyo bari karangi uwo mukenyezi mhm. ntadosubireyo kubera iki kandi bubaka nyabise n'abana kuko bene ibyo birakunda kuzana ingorane ukazasanga bakiri babana nabi bakiri bato isaha zibiri n'iminota cumi n'itanu muri studio za hadisanganira ikiganiro n'igicucikirije kiremeshejwe na Placide niyo mwongere mu buhinga bw'ivyuma turi kumwe na Epitace ndayishimiye na François Kimana alo mwiriwe tuvugana nani nduwayo sabwe mujyansoro nduga mm, kwijambo nduwayo haba umugabo aba ari ukwiye uwundi aba ari ukwiwe haba umutekano uzoca ukwiye baca bamutunganiriza kubera ubu nta mugore agihohoterwa kandi noneho urazi yuko abagore bafite ishyirahamwe abagore nibakorane bamugire ku muriri bamufashe uwo mugore kugira ngo ntibamuhohotere murakoze cyane nduwa yego mm, eh, tuvugana nande alo telefone ngira kariho karamugora ariko turacasigaranye iminota itari mike irenga cumi ngira murashobora kugaruka alo Hallo? Hallo? Hallo? Mutwakure kuri Hallo mwiriwe? shaye kuri mirongo ibiri na kabiri mirongo irindwi na gatanu mirongo ine na gatatu mirongo irindwi na gatanu ikiganiro nigira icyo ushikirije hamugaruka ku makuru twabashikirije muri ino ndwi guhera ku munsi wa mbere gushika uno munsi alo mwiriwe cyane tuvugana nande sabwe baruteremi n'amahoro utumbereye yaho muratwumva iki bavuga ati birashika nka rwasa bakateroriza mu mwanya gatoya ariyo nk'ahantu mu bintu by'akazi k'igihugu abanywanyi ntiharagira mm, urugendo kuva atanguye kwemererwa hariya hamaze kugira urugendo gamunwanyi twavutse nk'umunwanyi w'ibishikamo wenye ubunywanyi aba ari we rwanda mm-hmm. inkubu z'abagabanya hageze nk'utuye bamworohereza ngo n'igipolisi bamuha gicungeraho ariko bakorera ariko uh, abantu bafashe ku mvo zo kubikeka ukumbura umutekano ntibazi ko ari karahara mu ruganda ntibacura afashwe ku mvo z'umutekano ubwo aba bamufashe ntibaba bakoze akazi ka ikindi nacyo kugira abantu ntibarinze badosesanya nk'amaraso kubumva yuko hagati yabo batiyumvanamwo hmm. leta idashobora kujyamo hagati ikaraba iby'ibigore nawe ibikorwa aba yarakoze bakabatunganiriza yego bikenewe ko asubira iwabo ntasubire iwabo nk'uko umugabo we we babyicuza mu gihe atamushaka mm, uno munsi claude baguhamagaye atumvikanisha abo bantu we wokwifata gute umwanya muto yewe no uko batakibana biyumva namwo mhm. bubafasha mu kubagaburira ibyo baba bararondeye kugira ngo buri wese aronye aronye icyo afashisha abana n'ukuntu yibeshaho hmm. kugira hagati yabo ntihagende haba amaraso umwe agira isabu undi agira isabu kandi afasha ubundi nabi yego kubwa buti abajeje intwaro kumbure bo bijyamo hakiri kare ntihagire aho bahengamiye yego ntibahengamye yaciye ava ku murongo kumbura umunywanyi yari atwakuye ari mu ntara ya gitega turasigaranye iminota ine alo alo alo mwiriwe cyane tuvugana nande tuvugana nande gaye twabahaye mwiriwe nikumbura agatelefone nikamukundi munywanyi ariko mubandanye mugerageza alo nanjye byambabaje cyane mbere mhm. igihe yamufiyansa ntiyari yabonye ko badasangiye ubwoko niko kumbure n'abandi biyumbiye mbe cyangwa mhm. ko yamutwaye azi yuko badasangiye ubwoko mm. abana yamushaka ko ntiyabaronse mm. ahubwo uwo mugabo jewe novuga yuko ari ikigaba mm-hmm. yari akenewe gucirwaho ku mukenke bikaca biherera ngaho ahubwo agahanwa rwose agahanwa agahanwa kuko ariko arakora ibidakorwa mm. hanyuma kumbure amakuru dufite avuga ko haba harimo n'ukuboko k'umubyeyi w'uwo mugabo umuhanuro uri kuba mubyeyi yo aho naho wumva bitageze kure yoba uwo nyina w'uwo mugabo mm-hmm. yoba ari we yabiriye uwo mugore muko yaza kwita mu rugo rwubatse mbega wiwe hari uwoba yararubwiyemo kurucamo igihe byari byubakanye n'umugabo wiwe ahubwo uwo mugabo n'umunyamakosa ahubwo yari akenewe guhanwa rwose bakamuhana kuko ariko arakora ibintu mbere twebwe abagabo byatubabaje cyane rwose ni kubwa uwo mukenyezi yo kwifata gute gusa ku bwawe uwo mukenyezi yo kwifata gute kumbure tunarangirize no kuri Etienne turangize nino ngaho rero turangirije kino kiganiro gira icyo ushikirije cuno munsi kigenekerezo rya 15 ntwara ntumwaka wa 2019 dushimire abatwakuye bose si be si bakenako n'abatari bake nitwe badondagura muri kano kanya ngo tubashobore kuko n'abantu bagera hafi kuri mirongo itatu mwakoze mwebwe mwese mwigoye mugarondera utuyinite kumbure mukatwakura